La chef ministro de Canado, Mark Carney, presentis parolon ce la Monda Economia Forum en Davos, Svislando, la dudecan de januaro 2026. Gi marca signifan turno puncton en la Canada extera politico. Carney argumentas che la malnova regul basita internazia ordo ne plu funccias kiel antaue, cae che mese de crescanta rivalezzo inter grand potenzae landoi, la mes potenzae kiel Canado, ne pova simple esperi pri reveno alla pasintezo. La parolo estas rimarkinda parte pro sia metaforo pri legon vendisto, kiu metas sloganon en la fenestron, ne charli credas cin, sed por eviti problemoin. Carni usas tiun bildon por instigi nazioin cesi vivi en mensogo, cae agnoski la novan, pli malvarman realon de la mondo politico. Li proponas vojon de valor bazita realismo, construi nova in coalizioin, pli fortigi la in landa economion, kai ne plu pretendi che la mal nova reguloi protectas nin. Jen mi presentas tiun parolon. Estas plezuro kai devo esti kun vi ci vespere en ci turno punta momento ki un travivas Canado kai la mondo. Odiao mi parolos pri rompo en la monda ordo, pri la fino de agrabla ficzio, cae pri la comenzo de severa realo, en ciu geopolitico, en ciu la granda cefa potenzo, submetigas al neniui limoi, neniui retenoi. Aliflanque mi shatus diri al vi, che la ceterae landoi, precipe mes potenzae ciel Canado, ne estas en povae. Ili havas capablon construi novan ordon, ciu amplexas niain valoroin, ciel respecto al homai raitoi, dauri pova evoluo solidarezzo, suverenezzo cae la territoria integretzo de la diversae statoe. La povo de la malpli potenzae comencigas per honestezzo. Shainas che ciutage oni memorigas nin, che ni vivas en epoco de grand potenza rivalezzo, che la regul basita ordo forvelcas, che la fortuloi faras tion cion ili povas, cae la malfortuloi suferas tion cion ili devas. Tiu ci aforismo de Tucidido estas presentata kiel neeviteblajo, la natura logico de internaziai rilatoe, kiu reasertas sin. Cae antau tiu logico existas forta emo ce conformigi por interconsenti, Acomodigi, eviti problemoin, esperi che obeamo acetos securetson. Nu, ci ne acetos. Do, ciai estas niai abloi? En 1978, la ceja dissidento Václav Havel, poste presidento, vercis eseon titolita La povo de la senpovuloi. En gi, li demandi simple, kiel la comunisma sistemo viv tenisin. Lia respondo comencigis ce legon vendisto. Ciu matene tiu butikisto metas shildon en sian fenestron. Laboristoe de la mondo unuigiu. Li ne credas tion, ne niu credas tion sed li tamen metas la shildon por eviti genon, por signali obeemon, por pace cun existi. Ca char ciu buticisto sur ciu strato fara same, la sistemo persistas. Ne per nura per forto, sed per la partopreno de ordinarae homoi en ritoi, ciuini li private scias esti falsai. Havel nomis tion vivado en mensogo. La potenzo de la sistemo venas ne de gia vero, sed de cies pretezzo conduti quas augi estus vera. cae gia rompi gemo venas de la sama fonto. Ciam ec unu persono cesas conduti tie, ciam la legon vendisto forprenas sian shildon, la illusio comenzas vendigi. Amicoe, estas nun la tempo, ciam firmaoi cae landoi forprenu sian shildoin. Dum iardecoe, landoe ciel Canado prosperi sub tio cion ni nomis la regul basita internazia ordo. Ni aligis al giai institucioe, ni laudis gia in principoen, ni profitis de gia anto videblezzo. Cai pro tio, ni povis ocupigi pri valor basitae exterae politicoe sub gia protecto. Ni sciis che la raconto pri la internazia regul basita ordo estas parte falsa che la plei fortae esceptigas sin ciam convenas alili. Che commerzae reguloi estas devigatae nesimetrie. Ca nis ciis che internazia juro applicigas cun varia rigoro depende de la identetso de la accusito o la victimo. Tiu fictio estas utila, ca la usona hegemonio, precipe, helpis provisi publicain bonoin, malfermain marvoioin, stabilan finanzan sistemon, collectivan securetson, cae subtenon de cadroi por solvi disputoin. Do, ni metis la shildon en la fenestron. Ni parto prenis en la ritoi, cae ni grand parte evitis attentigi pri la breccioi inter retorico cae realo. La interconsento ne plu funccias. Mi diru recte, ni trovigas mese de rompo, ne transiro. Dum la pasintae du jardecoe, serio da crisoi en finanzo, sano, energio, ca geopolitico evidentigis la riscoin de extrema tutmonda integrigio. Pli fresdate, grand potenzae landoi comencis usi economian integrigion kiel armilon, tarifoin kiel prempovon, finanzan infrastrukturon kiel devigilon, cae proviso cenoin kiel malfortoin exploateblain oni ne povas vivi en la mensogo de reciproca profito per integrigio, ciam integrigio farigias la fonto de onia submetigio. La plur flanca institucioi, de kiwi la mes potenzae landoi dependas, la monda organizo pri comerzo, la unuigintai Nazioe, la climata conferenzo Zoopo, la architecturo, la architecturo mem de collectiva problem solvado, estas minazzatai. Sekve multae landoi faras la samain concludoin. Ili devas disvolvi pli grandan strategian autonomezzon. En energio, nutrado, essenzae mineraloi, en finanzo, cae provisocenoi. Tiu impulso estas comprenebla. Lando kiu ne povas nutri sin, provisi brulajon au defendi sin, havas malmultain alternativoin. Ciam la reguloi ne plu protectas vin, vi devas protecti vin mem sed ni estu clar vidae pritio cien tio conducas. Mundo de forticajoi estos pli malricia, pli rompigema, cae mal pli dauripova. Cae estas alia verajo? Se grand potenzae landoe forlasas ec la shainigon de reguloi cae valoroi, por la senbara chasado de siae potenzo cae interesoi, la gainoi el transacciismo farigios pli malfacile reprodukteblae hegemonioi ne povas sen fine tiri monon el siae rilatoi. Alianzanoi diversigios por sin gardi contra un ecertezzo. Ili acetos asecuron, pligos ebloin, por reconstrui suverenetson. Suverenetson, kiu iam basigi sur reguloi, sed kiu ciam plian crigios en la capablo el teni premon. Citiu chambros cias, che tio estas classica administrado de risco, risk administrado hava sian preson, sed tiu costo de strategia autonomezzo, de suverenezzo, povas ancao esti dividata. Collectiva investoi en resisto capablo estas pli malmulte costae, ol se ciu construus sian proprain forticajoin. Comunae normoi malpligas fragmentigion. Complementezoi estas positiv sumae. La demando por mes potenzae landoi kiel Canado – ne estas ciu adaptigi al tiu nova realo. Ni devas. La demando estas, ciu ni adaptigio simple construante pli altain muroin, au ciu ni povas fari ion pli ambitian. Nu, Canado estis inter la unuae, ciu iaudis la vec vocon, ciu conducis nin al fundamenta shangio de nia strategia sinteno. Canada estias, istias, ke niae malnovae, confortae supposoe, che nia geografio cae alianzae membrezoe, automate donis prosperon cae securetson. Tiu supposo ne plu validas. Nia nova aliro basigia sur tio kion Alexander Stubb, la presidento de Finlando, nomis valor basita realismo, au alivorte, ni celas esti cae principae, cae practicae. Principae en engagigio, al fundamentae valoroi, suverenezzo cae territoria integrezzo, la malpermeso de la uso de forto, crom ciam congrue cun la charto de uno, cae respecto por homai raitoi. Practicae en la recono che progresso ofte venas pasion post paso, che interessoe disigas, che ne ciu partnero dividas ciuin niain valoroin. Ni engagigas large, strategie, cun malfermitae oculoi. Ni active alfrontas la mondon tian ciagi estas. Ne attendas mondon cian ni desirus ni calibrigas ni rilatoin in tiel che ilia profundezzo spegulas ni valoroin. Ni prioritatigas largian engagigion por maximum igi ni influon, considerante la fluetson de la monda ordo, la riscoin in in tio presentas, cae la vetajo in por tio cius Ni ne plus fidas nur je la forto de niae valoroi, sed ancao je la valoro de nia forto. Ni construas tiun forton heime, de quia mia registaro en officigis, ni trancis imposto in surens capital gainoi, cae comerciai investoi. Ni forigis ciuin in in baroin al interprovinza comerzo, cae ni rapidigas miliardon da dolaroi de investo en energio, ai, essenzae mineraloi, novae comerciai corridoroi, cae pli. Ni du obligas ni defendel speson antau la fino de citiu iardeco ca ni faras tion en manieroi e civi construas niain en landain industrioin. Ni rapide diversigas exterlande. Ni consentis pri amplexa strategia partnerezzo cun la Europa Unio, inclusive de aligio al SOAFOE, la Europa e arrangio e pri defenda accetado. Ni subscribis dec du aliaen comerzain cae securezain interconsentoin sur quar continentoi en la lastae ses monatoi. En la pasintai tagoi ni concludis novain in strategia in partnerezzo in cun Cineo cae Cataro. Ni intertractas liber comerza in pacto in cun Barato, ASEAN, Thailando, Filipinoe, cae Mercosur. Ni faras ion alian. Por helpi solvi tut mondain in problemoin, ni celas varian geometrion. Alivorte, malsamain mal in coalizioin por malsamai temoi, basitai sur comunae valore cae interesoi. Tiel pri Ukrainio. Ni estas kerna membro de la koalicio de la volantoi, cae unu el la plej grandaj po personaj kontribuantoj al ties defendo kaj sekureco. Pri arkta suvereneco. Ni staras firme kun Gronlando kaj Danio, kaj plene subtenas ilian unikan rajton determini la estontecon de Gronlando. Nia engagigio al articolo 5 de NATO estas celebla ni laboras cun ai NATO-alianzanoi, inclusive de la Nordia Balta Oc, por plus securigi la nordain cae occidentain flancoin de la alianzo, inclusive per la sen precedentai investoi de Canado en transhorizonta radaro, submarshipoi, en aviadiloi, cae soldatoi sur terre, soldatoi sur glacie. Canado forte contraas tarifoin pri Gronlando, cae alvocas al enfocusi gitae inter paroloi por atingi niaen comunain celoin de securezzo cae prospero en la arto. Pri plur flanca comerzo, ni antauenigas clopodoin construi ponton inter la transpacifica partnerezzo cae la Europa Unio, cio creus novan comerzan blocon de 1,5 miliardoi da homoi. Pri essenzae mineraloi, ni formas cluboin de acetantoi, ancritain en la GOSEP, tiel che la mondo povas diversigi forde concentrita proviso. Pri AI, ni cun laboras cun samideae democratioe, por certici che ni ne fine estu devigitae electi inter hegemonioe ca hiperscalistoi. Tio ne estas naiva mult flancismo. Tio nec estas fidi ilia institucioi. Tio estas construi la coalizio in cui funccias, temon post temo cun partneroi civi divida suffice da comuna baso por agi cune. En iui casoi tio estas la vasta plimolto de nazioi. Cai tio estas crei densan reton de connectoi trans comerzo, investo, culturo, el ciu ni povas cerpi por estontai defioi ca chanzoi. Mes potenzae landoi devas agi cune, char se oni ne estas ce la tablo, oni estas sur la menuo sed mi dirus ancao che grand potentiae landoi povas permessi al si agi sole. Ili havas suffice grandan mercaton, la militan capaciton, cae la premiloin por dicti condicioin. Mes potentiae ne havas, sed ciam ni nur intertractas tu flanque cun hegemonio, ni intertractas el mal Ni acceptas tion cio estas ofertita, ni concuras unu cun la alia por esti la plea comodigemae tio ne esta suverenetso. Tio estas la presentado de suverenetso dum oni acceptas submetigion. En mondo de grand potenza rivaletso, la landoi intermese havas electon. Concuri unu cun la alia por favoro, au combinis hin por crei trian voion cun efico. Ni ne devus permesi che la levigio de malmola potenzo blindigu nin pri la facto, che la potenzo de giustezzo integrazzo cae reguloi restos forta, se ni electas usigin cune. Tio revenigas min al Havel. Cion signifus por la mes potenzae vivi lau vero? Unue, tio signifas nomi la realon. Cesu al voci la regul basitan internazian ordon, quas al ancora au funccius ciel reclamite. Nomu gin tia cia gi estas sistemo de intensigianta grand potenza rivalezzo, en quiu la plei potenzae post cura sia in interesoin, usante economian integrigion ciel de vigon. Tio signifas agi consequence, applicante la sama in normoin al alianzanoi cae rivaloi. Ciam mes potenzae criticas economian timigon de unu directo, sed restas silentae ciam givenas de alia, ni tenas la shildon en la fenestro. Tio signifas construi tion kion ni pretendas credi, anstatau attendi che la malnova ordo estu restartigita. Tio signifas crei institucioin cae interconsentoin, kiwi funccias kiel prescribite. Cae tio signifas malpliigi la premilon, kiu ebligas te vigon. Construi fortan en landan economion devus ciam esti la tuia prioritato de ciu registaro. Diversigio internazie ne estas nur economia prudento, ci estas la materia fundamento por honesta extera politico, char landoi gainas la raiton al principae contraustaroi, malpli pli iginte sian vundeblezon pri rebatoi. Canado havas tion gio na mondo volas, ni estas superpotenzo pri energio, ni tenas vastain reservoin de essenzae mineraloi, ni havas la plei educitan popolon en la mondo. Ni ai pensi fondusoi, estas inter la plei grandae cae plei raffinitai investantoi de la mondo. Alivorte, ni havas capitalon, talenton cae registaron cun grandega spesa capacito por agi decideme. Cae ni havas la valoroin, al kiwi multae aliae aspiras. Canado estas turisma socio, kiu funkcias. Nia publica placo estas lauta, diversa, cae libera. Canadanoi restas engagitaj al dauripovo. ripovo ni estas stabila fidinda partnero en mondo quo estas cio crom tio partnero quo construas kai valoras relato por longa tempo canado havas ion alian rekonon pri quo casas kaj decidemon agi laue ni comprenas ke citiu tiu rompo postulas pli ol adaptigion ci postulas honestetson pri la mondo tia quia gi estas ni prenas la shildon el la fenestro. Ni scias che la malnova ordo ne revenos. Ni ne devus priplorigin. Nostalgio ne est a strategio. Sed ni credas che in la fracturo oni povas construi ion pli bonan, pli fortan, cae pli justan. Tio estas la tasco de la mes potenzae landoi, tiui kiwi havas la plei multon por perdi de mondo de forticajoi cae la plei multon por gaini de mondo de vera cun laboro. La potenzuloi havas sian potenzon, sed ancau ni havas ion. La capablon cesi shainigi, nomi la realon, construi nian forton heme, cae agi cune. Tio estas la voio de Canado. Ni electas cin malcashe cae memfide. Cae gi estas voio large malfermita al iu ainlando lando, ciu pretas sequi gin cunni. Duncan